pjesnici. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ta, sin, mi Ovo su ajeti knjige jasne. Zar ćeš ti sebe uništiti zato što vi neće da postanu vjernici? Kad bismo htjeli, mi bismo im s neba jedan znak poslali pred kojim bi oni šije svoje sagnuli i njima ne dođe ni jedna nova opomena od milostivoga, a da se od nje ne okrenu. Oni poriču, pa stići će ih sigurno posljedice onoga čemu se uzruguju. Zar oni ne vide kako činimo da iz zemlje niče svakovrsno bilje plemenito? To je doista dokaz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 da nije to što se sinove Israilove robljem učinio. A ko je gospodar svjetova, upita Faraon. Gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih, ako vjerujete, odgovori on. Čujete li? Reče on ima oko sebe Faraon. Gospodar vaš i gospodar vaših davnih predaka, reče Musa. Poslanik koji vam je poslan, u istinu je lud, reče Faraon gospodar istoka i zapada i onoga što između njih, ako pameti imate, reče Musa. A faraon reče, ako budeš kao Boga nekoga drugog osim mene priznavao, sigurno ću te u tamnicu baciti. Zar je onda kad ti budem očigledan dokaz donio, upita on. Pa daj ga ako istinu govoriš, reče faraon. I Musa baci štap svoj kad on, zmija prava, a onda izvodi ruku iz njedara kad ona onima koji su gledali bijela. Ova je zaista vješt čarobnjak, reče glavešinama oko sebe faraon. Hoće da vas čarolijom svojom iz zemlje vaše izvede. Pa šta savjetujete? Ostavi njega i brata njegova, rekoše. A u gradove pošalji da sakupljaju, sve čarobnjake vješte će ti dovesti. I čarobnjaci se u određeno vrijeme i označenog dana sabraše. A narodu bi rečeno, hoćete li se iskupiti da budemo uz čarobnjake, ako oni budu pobjednici? A kad dođoše, čarobnjaci faraona upitaše, da li će nama doista pripasti nagrada ako mi budemo pobjednici? Hoće, odgovori on. I bit ćete tada sigurno meni najbliži. Musa im reče, bacite ono što želite da bacite, i oni pobacaše konope svoje i štapove svoje i rekoše tako nam dostojanstva faraonova, mi ćemo svakako pobijediti. Zatim Musa baci svoj štap koji odjednom proguta ono što su oni lažno izveli. Čarobnjaci se onda na tle baciše i rekoše mi vjerujemo u gospodara svjetova, gospodara Musaova i Harunova, da povjerujete njemu prije dopuštenja moga, viknu Faraon. On je vaš učitelj, on vas je čarobnjaštvo naučio, a vi ćete zapamtiti. Podsjecat ću vam ruke i noke vaše u nakrst i sve ću vas porazapinjati. Ništa strašno, rekoše oni. Mi ćemo se gospodaru svome vratiti. Mi se nadamo da će nam gospodar naš grijehe naše oprostiti, zato što smo prvi vjernici. I mi objavi smo Musavu. Kreni noću s robovima mojim, ali bit ćete gonjeni. I faraon posla po gradovima sakupljače. Ovi je zaista malo. I rasrdili su nas. A mi smo svi budni. I mi ih smo iz vrtova i rijeka, iz riznica i dvoraca divni. Eto tako je bilo. I mi dado smo da to naslijede sinovi Israilovi. I oni, kad se sunce rađalo, sustigoše. Pa kad jedni druge ugledaše, drugovi Musaovi povikaše, samo što nas nisu stigli. Neće, reče on, gospodar moje sa mnom, on će mi put pokazati. I mi objavismo smo Musavu, udari štapom svojim po moru, i ono se rastavi i svaki bok njegov bijaše kao veliko brdo. I mi onda tamo one druge približi smo, a Musa i sve one koji bijahu s njim spasi i one druge potopismo. smo. To je zaista pouka i većina njih nisu bili vjernici. a gospodar tvoj je doista silan i milostiv. I kaži im vijest o Ibrahimu, kad je oca svoga i narod svoju pitao, čemu se vi klanjate? A oni odgovorili, klanjamo se kumirima i po vazdanim se molimo. On je rekao, da li vas oni čuju kada se molite? Ili da li vam mogu koristiti ili naškoditi? Ne, odgovoriše. Ali mi smo upamtili pretke naše kako tako postupaju. A da li ste razmišljali, upita on, da su oni kojima se klanjate, vi i kojima su se klanjali davni preci vaši, doista neprijatelji moji, ali to nije gospodar svjetova koji me je stvorio i na pravi put uputio i koji me hrani i poji i koji me kad se razbolim liječi i koji će mi život oduzeti i koji će me poslije oživjeti i koji će mi, nadam se, pogreške moje na sudnjem danu oprostiti, gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri. I učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći. I učini me jednim od onih kojima ćeš džennetske blagodati darovati i Otcu mome oprosti. On je jedan od zalutali. I ne osramoti me na dan kad će ljudi oživljeni biti, na dan kada neće nikakvo blago, ani sinovi od koristi biti. Samo će onaj koji Allah od srca čista dođe spasen biti. I džennet će se ima približiti, a džehennem zalutalima ukazati i reći će im se gdje su oni kojima ste se klanjali a niste Allahu. Mogu li vam oni pomoći, a mogu li i sebi pomoći? Pa će i oni i oni koji su ih u zabludu doveli, un biti bačeni. I vojske i blisove, svi zajedno. I oni će svađajući se u njemu govoriti Allaha nam, bili smo doista u toj zabludi. Kad smo vas sa gospodarom svjetova izjednačavali, a na stramputicu su nas naveli zlikovci pa nemamo ni zagovornika, ni prisna prijatelja. Da nam je samo da se povratimo pa da postanemo vjernici. U tome je pouka, ali većina ovih nisu vjernici, a gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. I Nuhov narod je smatrao lažnim poslanike, kad im brat njihov Nuh reče, kako to da se Allaha ne bojite, ja sam vam sigurno poslanik pouzdani. Zato se bojte Allaha i budite poslušni meni. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će gospodar svjetova nagraditi. Zato se bojte Allaha i budite poslušni meni. Oni rekoše, kako da te poslušamo, kad te najniži sloj ljudi slijedi. Ne znam ja što oni rade, reče on. Svi će pred gospodarom mojim da znate račun polagati, a ja vjernike neću otjerati, ja samo javno pominjem. Ako se ne okaniš, o Nuhu, rekoše oni, bit ćeš sigurno kamenovan. Gospodaru moje, reče on, narod moj me u lažu tjeruje, pa ti meni i njima presudi, i mene i vjernike koji su sa mnom spasi. I mi smo njega i one koji su bili uz njega u lađi kad se to je spasili, a ostale potopili. To je pouka, ali većina ovi nisu vjernici, a gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. I Ad je smatrao lažnim poslanike, kad im brat njihov Hud reče, kako to da se Allaha ne bojite? Ja sam vam sigurno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 Bojte se onoga koji vam daruje ono što ne znate. Daruje vam stoku i sinove, i bašće i izvore. Ja se doista za vas bojim na velikom danu patnje. Rekoše oni, nama je sve jedno, savjetovao ti ili ne bio savjetnik. Ovako su i narodi davnašnji vjerovali i mi nećemo biti mučeni. I oni su nastavili da ga ulažu, tjeraju,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 Rekoše oni, ti si samo općinjan, ti si čovjek kao i mi. Zato nam donesi jedno čudo ako je istina to što govoriš. Evo, to je Kamila, reče on. U određeni dan ona će piti, a upoznati dan vi. I ne učinite joj nikakvo zlo, da vas ne bi stigla patnja na velikom danu. Ali oni je zaklaše i potom se pokajaše i stiže ih kazna.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 sačuvaj mene i porodicu moju kazne za ono što oni rade. I mi smo sačuvali njega i porodicu njegovu sve, osim starice koja je ostala sa onima koji su kaznu iskusili, a zatim smo ostali uništili, spustivši na njih kišu, a strašne ili kiše za one koji su opomenuti bili. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje, a gospodar tvoj je zaista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 a na kantaru ispravnom mjerom mjerite i ljudima prava njihova ne umanjujte i zlo po zemlji nered praveći ne činite. I onoga koji je stvorio i vas i narode davnašnje bojite se, rekoše oni, ti si samo općinjen, ti si samo čovjek kao i mi, za nas i ti doista lažac pravi. Zato spusti na nas kaznu s neba ako istinu govoriš gospodar moj dobro zna šta vi radite, reče on. I oni su nastavili da ga ulažu, tjeruju, pa ih je stigla kazna iz oblaka, a to je bila kazna jednog strašnog dana. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje. A gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. I Kur'an je sigurno objava gospodara svjetova, donosi ga povjerljivi Džibril, na srce tvoje da opominješ na jasnom arapskom jeziku. On je spominut u knjigama poslanika Prijašnji, Zar ovima nije dokaz to što za njega znaju učeni ljudi sinova Israilovi, a da ga objavljujemo i nekom ne Arapu, pa da im ga on čita, opet on ne bi povjerovali. Eto, tako ga mi u srca griješnika uvodimo. Oni u neće vjerovati dok ne dožive patnju nesnosnu, koja će im iznenada doći kad je najmanje budu očekivali. Pa će reći, hoće li nam se imalo vremena dati? Zašto oni kaznu našu požuruju? Šta ti misliš? Ako i mi dopuštamo da godinama uživaju i na posljedku i snađe ono čime im se prijeti, zar će imati šta od slatkog života koji su provodili? Mi nijedan grad nismo nazorili prije nego su im došli oni koji su ih opominjali da bi pouku primili. Mi nismo nepravedni bili. Kur'an ne donose šeitani. Nezamislivo je da to oni čine. Oni to nisu kadri. Oni nikako ne mogu da ga prisluškuju. Zato se, mimo Allaha, ne moli drugom Bogu, da ne bi bio jedan od onih koji će biti mučeni i opomini rodbinu svoju najbližu i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede. A ako te ne budu poslušali ti reci, ja nemam ništa s tim što vi radite. I pouzdaj se u silnoga i milostivog, koji te vidi kada ustaneš da sa ostalima molitvu obaviš, jer on doista sve čuje i sve zna. Hoću li vam kazati kome dolaze šeitani? Oni dolaze svakom lašcu, griješniku. Oni prisluškuju i većinom oni lažu, a zavedeni slijede pjesnike. Zar ne znaš da oni svakom dolinom blude i da govore ono što ne rade? Tako ne govore samo oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji često Allaha spominju i koji uzračaju kad ih ismijavaju, a mnogo će sigurno saznati u kakvu će se muku uvaliti.